وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da sha uku ga watan rabi'ul awwal watan uku a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina kamar yadda mai gabatarwa ya shaida muku ba a fayyace wata matashiyar magana da zan yi magana a kai ba wato ni ne bisa ga zaɓi zan ga mai ya dace in yi magana a kai irin wannan faɗakarwar ta fi kowace wahala duk da cewa abu ne mai wahala sai da ka zo waje a ce yi magana akan kaza to amma duk da haka ni a wuri na ya fi wahala kuma a ce yi magana akan abin da ka ga dama wato kenan yanzu kawai sai abin da kwakwalwa ta ta iya tunowa cikin abin da zan faɗa ba ni da wani rubutaccen abu ba a shata mun filin da aka ce a cikinsa zan yi sukuwa ba ya yan uwa sanin ne cewa Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya turo shi domin ya zanto shi ne annabin ƙarshen zamani hikimar Allah ta gudana wajen turo annabawa zuwa ga garuruka daban-daban ko zuwa ƙabilu daban-daban kowane annabi zuwa ga gari ko wani adadi na garuruka takaitattu zuwa ga kabila ko wani adadi na kabilu takaitattu wannan ita ce sunnar Allah wajen turo annabawa kamar yadda ya turo annabi hudu alaihi salam zuwa ga adawa ad kabila ce guda daya wa ila adin akahum huda قال ya قوم اعبدوا الله min ilahin من in غيره إن أنتم kamar kuma yadda Allah ya turo annabi salihu alaihi salam zuwa ga samudawa wanda kabilar samud daya dayan kabila ce aka turo annabi salihu zuwa gare su su kadai ba tare da ƙari ba wa ila samuda kahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib kamar kuma yadda Allah ya tura annabi shu'aib alaihi salam zuwa ga madiyana madiyan gari ne guda ɗaya ba wani adadi na garuruka ba ba wata shacin ƙasa mai faɗi ba wa ila madiyana a kahun shu'aiba kada ya kome ibudullaha malakum min ilahin gairu wala tanqusul mikyal wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit amma da Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai masa iyaka ba ta fuskar fadin ƙasa ya turo shi zuwa ga duk duniya kamar yadda bai masa iyaka ba ta fuskar adadin ƙabilu kamar a ce an turo shi zuwa ga larabawa ya turo shi zuwa ga dukkan jinsin mutane kai ya turo shi zuwa ga jinsin mutum da na aljan gaba daya dukkan wani bil'adama, fari ko baki kowace nahiya yake a duniya an turo manzan Allah ne zuwa gare shi dukkan wani aljan an turo manzan Allah ne zuwa gare shi Allah ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nazira walakin da aksar an-nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba sai domin ka zanto zuwa ga dukkan mutane gaba daya kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kana mai gargaɗi da jan kunne da gidan wuta ga waɗanda suka saba sannan ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkan alam ga dukkan duniya gaba ɗaya wannan shi ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shugaban annabawa gaba ɗaya tunda su an yi musu iyakoki zuwa ga inda aka turo su shi ko ba a yi masa iyaka ba an shata musu fadin kasa da za su je su isar da aiki shi ko ba a yi masa iyaka ba zuwa ga dukkan duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam kuma sanin mu ne cewa ita kanta annabtaka zafi ne na Allah Allah ne yake zabar wanda ya so dan ya sa shi annabi Allah ne yake zabar wanda ya ga dama dan ya mishe shi manzo yace Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalata Allah shi ne mafi sanin ina ya dace ya sanya manzancinsa ko aikensa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan na Allah shi yake zaɓar wanda ya so a cikin mutane don ya mayar da su manzanni kamar yadda shi ke zaɓar wanda ya so cikin mala'iku don ya mayar da su su zanto manzanninsa jakadu yan aikensa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan matsayi da yake da shi sai ya zanto girman haƙƙinsa akan mutanensa shine mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah akwai dangi na haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan kowane mummuni game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na mummuni ana bukatar ya tabbatar ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya rataya a wuyansa haƙƙi na farko haƙƙin imani da shi yin imani da manzan Allah a matsayinsa na cewa ɗan aike ne na Allah Allah ya turo shi zuwa ga dukkan mutane da wannan gamamman sako zuwa ga dukkan duniya shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala. ya hada imani da shi da imani da manzan Allah din a wani kaso na ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda ya hada yi masa da'a da yin da'a ga manzan Allah a wani kaso na ayoyin alkur'ani mai girma Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl kalmar aminu billahi wa rasulihi umarni ne na ku yi imani da Allah sannan kuma ku yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kenan ya zama tilas yin imani da shi yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nufin al'amurra kamar haka abu na farko yi masa da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi abu na biyu gaskata dukkan abin da ya bada na labari abu na uku hannuwa daga dukkan abin da ya hana abu na hudu kada ka yadda ka bauta wa Allah da wani tsari na ibada wanda ba shi manzan Allah ya zo da shi ba dukkan mutumin da ya tabbatar da ababen nan guda hudu to ya tabbatar da imani da manzan Allah bisa ga hanyar da ta dace dukkan mutumin da aka samu cikas akan ɗaya cikin al'amuran nan guda hudu imaninsa ya zama tawayayye da kusashe na kasashen imani bai zama cikakken imani da manzan Allah ba gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar irin wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani mai girma ko waɗanda a cikin hadisi kawai suka tabbata a matsayin labarai na mutan da da manzan Allah ya faɗa cikin alqur'ani ga kissar adawa ga ta dawa ga ta annabi nuhu da jama'arsa ga ta annabi musa da dan uwansa harun a waje daya fir'auna da jama'a a gefe guda annabi musa da harun a waje daya banu isra'ilawa daya gefen dukkan waɗannan kissoshi Allah ya ambace su cikin alqur'ani ya kasa su a cikin surori daban-daban kamar suratul a'raf ta ambaci wani kaso na waɗannan kissoshi haka kuma suratul yunus haka suratu shu'ara haka suratu taha duk waɗannan labarai ne waɗanda ababan sun faru in reality ba wai tsarawa ba ne ko rubutawar marubuci ya kirkiri labari ya rubuta a matsayin nobel don a karanta a ɗaukewa kai kewa a'a hata'ik ne tarihiyya tabbatattun abubuwa ne sun faru a tarihi sun faru Allah ya kawo su dan ya kasance sun ƙari ɗan adam a rayuwarsa ta yau domin tarihi shine madubar rayuwar ɗan adam ya ga mutumin da ya kirki a da da irin sakamakon sa don ya kwaikwaye shi ya ga mutumin da ya munana a da ya ga mummunan sakamakon da ya ci karo da shi don ya kauce wa irin wannan hanyar shi yasa Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna dai wa tafsira kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hakika a cikin labarin mutan da akwai wa'azi akwai jan hankali akwai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ibratun li'ulil albab Allah ce ma kana hadisan yuftara ba labari ne da aka kago irin yadda marubuci zai tsaya ya rubuta katon Nobel mai shafi ɗari biyar kuma labarin bai faru ba ya yi masa mazaje har da rigima har da zuwa kotu har da kashe wani ko ɗaure wani kuma duk abin bai faru ba tsawaye ya saƙa alƙur'ani ba haka yake ba in kada an ce adawa to an yi su a tarihi samudawa an yi su a tarihi ba wasan kwaikwayo ba ne mata da hadisan yuftara walakin tasdiqa bai bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun haka takaitattun labarai da manzan Allah ya faɗa cikin hadisi irin wanda alkur'ani bai zo da su ba dukkanin su wajibi ne gaskata manzan Allah a kansu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya fakewa ta kama su zuwa ga shiga kogon dutse don su fake daga ruwa ko iska da ya taso sai wani mulmulallen dutse daga sama ya gangaro ya toshe kogon wannan dutsen wanda ko mutum ɗari ba za su iya ture shi ba ballantana su mutum uku kaɗai a cikin kogon dutse a daji inda babu kowa daga su sai mahalicinsu suka yi shawara suka sai da junansu ba abin da za mu yi sai dai kowa ya roƙi Allah da wani sahihin aiki na gari da ya yi yayi kamun kafa tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah albarkacin wannan aikin ko Allah ya fitar da mu daga abin da muke daya daga cikinsu ya roƙi Allah da biyayyar da yawa mahaifansa yace ya ubangiji na daga cikin biyayyata ba na fara cin abinci na kowane lokaci cikin lokuta guda uku har sai in na kawo mahaifana sun ci sannan ni in tunawa daga baya wata rana na tafi neman abincin dabbobi sai tafiya ta yi tafiya ban nemo abin a kusa ba har dare yayi yayin da na dawo na zo da daddare na tatso nonon rakumi da shi nake baiwa mahaifana a matsayin abincinsu na zo sai na tarar sun yi barci in tayar da su ina ganin ban yi ladabi ba in je in ci abincin ni da iyali na kuma ina ganin cewa na fifita kaina da 'ya'yana akan iyayena ya rike abincin a kansa ga iyayensa suna barci ga yara suna masa kuka ya ƙi ba su har sai da mahaifansa suka farka daga barci ya ba su da suka sha ko suka ci sannan ya zo ya baiwa iyalansa ya ce ya ubangiji na yi wannan dan biyayya gare ka in har ka karɓi wannan aiki da nayi ka fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki sai kogon dutse, kawai sai da ya dan buɗe haka yadda za ka iya leko waje amma ko kanka ba zai iya fitowa ba shi kuma na biyu ya tashi yace ya ubangiji ni na kasance ina da wata iyar baffana da babana da babanta wa da kane suke tana cikin mafiya kyawu a matan zamanin a matan zamaninta a sa'anninta na so na neme ta don aikata alfasha da ita ta kiyarda wata rana yau da gobe ta kama ta ta shiga cikin wani wata rayuwa ta kunci ta samu kanta irin cikin critical condition sai ta zo wajen dan uwanta tana neman ya taimake ta yace ba zan taimake ki ba har sai kin yi da na aikata alfasha da ke ta ki ta tafi wahala ta sa dole ta dawo ba dan zaɓin ta bane ta fada cikin zina ta amince ta ce ya bata da abin da zai bata yi abin da zai yi saka banta a wurin da babu kowa da shi sai ita babu abin da ya rage sai ya auka kanta sai ta ce ya abdallah ittaqillah wala ta al-khatama illa bi haqqihi ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah kar ka yadda ka sanya zobe a dan yatsanka sai in ka biya haƙƙinsa abin nufi kar ka yadda ka sadu da matar da baka biya sadakinta ba aure bai gudana tsakaninsu ba yace sai tsoron Allah ya kama ni dan jin tsoron Allah sai na tashi na barta abinda ta nema na dauko na bata ta yi tafiyarta yace yayi bangiji na yi wannan dan jin tsoron ka in har ka karɓi wannan abin da ne ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki sai ko gondo zai ƙara buɗewa gurgudan yadda ka iya leƙowa kanka ka ga mai ke waje amma kuma jikinka gaba ɗaya ba zai iya fitowa ba ya rage saura mutum daya kenan dama ta a fita yanzu guda ɗaya ce in an samu nasara to in ba a samu nasara ba dai an ga waje amma dai ba a fita ba sai ɗayan da ƙarshe ya tashi shi kuma ya roƙi Allah da riƙon amanarsa ita ya ubangiji na ɗauki laborori don su yi mun aiki a gonata muka yarjejeniya da su kan abin da zan biya su suka yi aiki kowa na ba shi ladansa sai mutum ɗaya ne ya tafi bai karɓi na shi ladan ba na neme shi ban same shi ba sai na rike wannan kuɗi ina gudanar masa da su har na sai tinkiya ta haihu in kama in sayar in sai wannan jinsi na dabbobi har sai da ya kasance an samu katon fili cike da tumaki da awaki da rakuma duk daga waccan tinkiya guda ɗaya ta farko da ya saya daga kuɗin leburantinsa har sai da aka daɗe wani lokaci ya mamanta sannan sai ga wannan lebura ya dawo bayan shekaru ya ce ni ne ne maka aiki a lokaci da kaza da kaza ban karɓi ladana mana tafi wato fatara mai da tsohon bashi yau na dawo don in zo in karɓi kayana ya yi masa bayani ya da shi sai ce to kaga wannan garken na tumaki da awaki da raƙuma da dukkan abin da ka gani na mallakar ka ne ko za ka tafi shi ne ladanka ya ce kaga da Allah ni cewa ne ka bani haƙƙina in tafi karka tsokane ni me sai ka mai izgili ita a dukiyar ka sai bisa ga hakika gudanar maka da na ita na yi hatta hawa hawa ta kai wannan matsayin bawan Allah nan ya daga sanda ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi da su ko ladan kiwo bai bashi ba <laughs> yace ya ubangiji na yi wannan rike amana saboda kai in har halin nan da na yi abu ne abin soyawa a wurinka ka karba to a sanadiyya ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muke ciki manzo Allah ce fan farajati sakhara wa kharaju yamshun sai kawai wannan katon mulmulallen dutse kawai ya daga ya bude kofa suka fito suka yi tafiye su kaga wannan ba kissa ce qur'aniya kissa ce hadisiya babu wata aya da zaka samu wannan kissar a cikin alqur'ani mai girma amma manzon Allah ya bada labari na wani abu da ya faru a da wannan dole ka gaskata manzon Allah akan wannan dan inda abun bai faru ba zai fada ba duk da cewa bai zo a zamanin da aka yi abun ba haka kissar da manzon Allah ya bayar ta wani mutum yana tafiya a cikin daji sai ga girgije ya taso za a yi ruwan sama sai ya ji a cikin girgijen ana cewa iski hadiqata fulan iski hadiqata fulan shayar da gonar wane shayar da gonar wane yace kawai sai aka goce da ruwan sama ruwa ya ta sauka a dajin Allah inda babu wata gona daga duwatsu sai itace yaje ya fake a wani wuri har sai da akabi sai fito kama hanya na tafiya sai ga ruwan nan da yake gangarowa daga kan dutse yana bin wata magudanar ruwa guda daya yake ta bin wannan magudanar ruwa har aka wuce inda dajin yake aka je wani wuri inda can ba a yi ruwan ba amma ruwan da ya sauka a dajin nan da kan duwatsu ya gangaro ya bota magudanar ruwa ya fita can ya sami inda gonaki suke kawai sai ga wani bawan Allah da fatanyarsa yana gyarawa ruwan hanya yana shiga cikin lambunsa shiga nan ya shiga nan sai tambaye shi me sunanka yace kai ko me na ka tambaye suna ce a ka faɗa me sunanka yace wani sai ji shine wannan mutumin da aka faɗa ambata a cikin girgije Ka zan tambaye ka tsakani da Allah me kake yi wannan abin da kake noma me kake da shi yace duk abin da zan noma a kowace shekara ina kasa shi kashi uku kashi daya in an je dan amfanin gida ni da iyalina kashi daya in ajiye dan shi zan sake shukawa shekara mai zuwa kashi daya kuma in baiwa talakawa mabukata duk shekara haka nake yi sai ce to ka ji ka ji abin da ji a cikin girgije lalle wannan aikin da kake yi na taimakon bayan Allah shi yasa aka saukar da girgije dan a yi ruwa kawai gonar ka ta samu ba dan wani ba to kaga wannan ma kissa ce hadisiya maza Allah ya faɗi cikin hadisi ba Qur'ani ne ya zo da ita ba da dare kun shi masu tarin yawa na mutanen da suka faru a wani gari mutumin da ya kashe mutum mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara kuma daga baya ya yi nadama ya nemi tuba ya ce yana son ya tuba sai aka kashe wajen wani rahib rahib wani mutum mai tsoron Allah ba mai ilimi ba yana tsoron Allah bisa ga jahilci aka ce in kana so ka tuba je ka nemi shawaran wancan mutumin sai je ya same shi ce nan ne kashe mutum casa'in da tara ɗari ba ɗaya halli min tauba in tuba Allah zai karba ah, ɗari ba ɗaya ai ba bai da za Allah ya karbi tubanka yace ba za ka karbi tubana ba yace eh sai kama shi sai yanka shi ya cika na ɗari da shi daga baya kuma dai sake yin nadama har yanzu dai na neman shin akwai yiwuwar tuba fadulla ala alim ko fa dulla ala habrin min al ahbab sai aka nuna masa wani malami kaga bambanci tsakanin ilimi da jahilci ko da ya samu wannan malami ya ce ni ne na kashe mutum kaza sai idan na tuba Allah zai karba sai ke manya hulu bai na kawo bai na tauba waye sai shiga tsakaninka da tuba in ka tuba Allah zai karba sai dai shawarar da nake baka inda gaske ne zaka tuba kana son tubanka ta zama ta gaske to kar ka zauna a wannan gari idan ka tuba don a wannan gari akwai rinjayen masu aikin sabo je ka gari ka za ka yi hijira akwai bayi masu yawa masu ibada mutanen kirki sai ya zanto cewa ko ka tuba ba za ka koma ba dan ka je ka hadu da mutanen kirki amma ko ka tuba daga sabo yana akwai abokananka masu sabo sai wani ya mayar da kai ruwa haka ɗabi'ar mutane suke sai kama hanya ya tafe shi akan iyakar ƙasa ya bar nan bai kai can gurin ba sai Allah ya kaddara masa mutuwa sai ga mala'ikun azaba sun sauka ga mala'ikun rahama sun sauka ko wanda suna cewa namu ne wannan suna cewa namu ne mala'ikun azaba suka ce mutumin da ya kace rayuka ɗari mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba gashi ma har zai hijira suna wannan tattauna da juna sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce je kai musu alƙalanci da ya zo shi wannan mala'ika sai ce to tun daga shi ya faɗi ya mutu akan iyakar ƙasa ku samu wani tef ku auna ku ga ɓangaren jikinsa kaso mafi yawa a wace ƙasa yake in kaso mafi yawa yana ƙasar masu aikin ɗa'a to Allah ya karɓi tubansa kenan in kaso mafi yawa yana kasar masu aikin sabo to ba karɓi tubansa ba kenan aka zo aunawa ubangiji ta ala ya umarni ga kasa ta can bangaren ta tsuke ta can bangaren ta bude sai ya kasance bangaren garin da yake rida a nan tsagen jikinsa ya fi yawa sai mala'ikun rahama suka karɓi sa kawai suka tafi da shi fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrar lafi na'im قال al-ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan kaga wannan ba kissa ce hadisiya ba qur'ani ya kawo wannan kisar ba amma hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin yake dai wajibi ne mutum ya gaskata manzon Allah cikin dukkan labarin da ya bayar ko labarin da ya wuce da ko wanda zai zo nan gaba yanzu wannan duk labarin da ya wuce ne a da labarai cikin abin da zai zo nan gaba irin abin da zai faru ranar tashin kiyama irin abin da zai faru ga dan adam cikin kabari bayan mutuwarsa duk waɗannan labarai ne to wajibi ne gaskata manzon Allah a cikin su kada ya kasance mutum ya ƙaryata manzon Allah cikin abin da ya faɗa dan kawai shi yana ganin abin ya ci karo da hankalinsa yanzu manzon Allah ya ba da labarin za a yi tambayoyi cikin kabari sannan kuma za a yi wa mutum ni'ima in ya cancanta a yi masa ko a yi masa azaba in ya dace cikin waɗanda za a yi wa azaba waɗansu sai suka karyata suka ce su ba su yadda ba dan kabari sa kamar ɗani ɗaya yaushe za a ce wannan wuri ɗan tsugu ko har mala'ikan mutuwa ya shiga ciki kuma an ce mala'iku ƙarfi ne manya-manya Ka gane shi sai kwatanta abin da hankalinsa kuma ta yaya za a yi aiwa mutum azaba a nan ta yaya za a yi masa rahama a nan gurin a cikin wannan ramin ɗan ƙanƙani. wurin da oxygen ma baya shiga ba haske ba komai ina magana ne ba ko azaba ka ganin duk sun kwatanta da an su ita kuma shari'a ya so da dama takan sabawa abin da ya shafi tunanin dan adam ba ta kawo abin da zai saba dukkan hankula amma takan saba waɗansu hankula da suke da karancin tunani dukkan mutumin da na'urar tunaninsa mai cin gajeren zango ce babu mamaki shari'a ta saba masa amma dukkan mutumin da na'urarsa ta tunani tana cin dogon zango tunani mai kyau baya cin karo da lafiyayyen nassi na shari'a amma su sai suka ce su ba su yarda ba malamai da suka tashi ba su ansa suka ce ko abin da kuke ta a yanzu kila yin an tona kabari ba za a ga wuta ba ga ta tana ci da galwashinta ba kuma za a buɗa a ji wani sanyi da damshi ba a abin da ya shafi bayan mutuwa hukuncinsa ya sha bamban na abin da yake kafin mutuwa kafin mutuwa waɗannan waɗansu hukunce-hukunce da na daban bayan mutuwa kuma waɗansu hukunce-hukunce da na daban kafin mutuwa ababe ne da zaka iya riskar su ta hanyar gani da hange da lalubawa da taɓawa saboda kana cikin rayuwa wadda komai na ta yana iya yiwa ne materially haka amma bayan mutuwa kuma duk waɗannan al'amura ne na gaibu ba ka da mahangar da zaka gano sai dai idan nassu ya faɗa dole ka gaskata ko da ya ci karo tunaninka har suka ce shi ɗan adam alaƙar ruhinsa da gangan jikinsa alaƙa ce guda biyar kowace da ban da ‘yar uwarta akwai alaƙar rai da gangan jiki lokacin da ɗan adam ke ciki a matsayin jariri kaga ta sha man da alakar rai da gangan jiki da kake a nan duniya bayan an haife ka dan a nan duniya kana ci ta baka ka fitar ta dubura amma a cikin cikin mahaifiya kuwa lokacin da mutum yake a matsayin jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba ta baka yake ci ba sannan ba ta dubura yake fitarwa ba amma kuma yana ci yana sha ta hanyar wani bututu na cibiya da Allah ke tatso abin da jikinka ke bukata daga jikin abin da mahaifiya ta ci don a sa a jikinka har tsawon watannin da za ka yi tun lokacin da aka busa maka rai ka fara motsi a ciki an san kana da rai amma ba wanda ya taɓa tunanin to a sa a huda cikin mahaifiya a rinka miƙa ma ruwa kana sha ko a miƙa ma madara ko sirilat ko golden moon don ka sha ba wanda ya taɓa tunanin wannan saboda akwai wata hanya da Allah yake isar maka da al'amuran bayan an haife ka waccan hanyar ta cikin ciki kuma ta riga ta kare da haka farko abinda ungozo zata za ta fara bayan ta cire maka rigar nan sai ta yanke ne cibiya dan yanzu kuma zaka ci da baka ka fitar ta dubura lokacin sai yayi amma kai din duk kai ne dan adam kuma to lokacin da kake duniya kuma a farke ba a bacci ba alakar rai da gangan jiki ta sawa man da alakar rai da gangan jiki bayan barci ya dauke ka don lokacin da barci ya dauke ka kana nan mana zaune da kai za ka farka daga barci ka ce mana a cikin barcin ka barayi sun biyo ka a guji ka sha da kyar kana cikin tafiya kai tun tube ka faɗi har kai gulando kafar ka tana jini ka je tsallaka wani kogi ka faɗa da kyar ka sha kuma muna nan muna ganin kaga kana bacci idan ka tashi ka ba labari za mu karita ko za mu kaskata za mu kaskata tare da cewa ba mu ganka kana gudu ba da ka fada ruwa ba ka fallasa mana ruwan ba ba wata kura da ta shafe mu amma kuma mun san alakar ruhi da gangan jiki lokacin kana bacci ba ita ce ta farke ba yaya bana iya ganin wannan kuma ne yadda da shi sai yanzu in kiyarda da abin da zai zo bayan kabari a farke mutum ya yi farke an naɗa shi sarkin garo ya tashi ya kashi a kan da sai da barci a farke ya mafarkin yana da kuɗaɗe da gidaje ya tashi baya da kokobo ba kuma zai ce ai lallai da na ina da barci ne mai kuɗi bane bari in sai mota ya san baya da kokobo kuma ya san wanda shi ne gaske wancan ɗin kuma ba iya karatawa ya faru amma wancan hukuncin daban da wannan hukuncin na ana farke. alaka ta hudu fa ita ce alaka ta bayan mutuwa kafin a tashi kiyama abinda ke kira alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu wannan alakar ita ma abin da zai faru na ni'ima ko azaba sai dai abinda manzon Allah ya faɗa ta hanyar wahayi ka gaskata shi amma baka da ikon ka gano abin yaya yake irin yadda baka iya shiga cikin barcin mai barci ka ga me yake ciki mai ya gani dan kai siyarin da shi cikin abin da ya gani ko ni'imar da ya samu ko wahalar da ya sha amma kuma da ya farka faɗa ma dole ka yadda to daga nan alaka ta ƙarshe ta biyar ita ce alaƙar rai da gangan jiki bayan an busa kaho an tashi ranar tashin kiyama wannan ita ce akmalul alaƙa mafi ƙarfin alaƙa da ke tsakanin ruhi da gangan jiki shi yasa mutuwa ba ta biyo bayanta to kaga wannan ma duk abin da zai faru a can a yanzu baka iya ganowa sai dai me abinda alqur'ani ya faɗa maka ya ce akwai aljanna da ni'ima fi jannatin aliyah qutufu adaniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil al khaliya dole ka yadda akwai aljanna akwai ni'ima akwai yan itace makusanta da kasa za a ciya da mutane ku ci ku sha tare da cewa baka ce ai ban ga abun ba ni kuma ina da imani da abin da na gani ne kuma a baka labarin akwai wuta akwai azaba kuma dole ka yadda to dan haka dai ya yan uwa a nan gurin gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa na labari ko wanda ya dace da tunaninka ko wanda bai dace ba gaskata shi ɗaya ne daga cikin yin imani da shi idan da za ka yarda da labarin da ya bayar bayan ya tabbata ta hanyar da malaman hadisi ke bi su bi diddigin hadisi su tabbatar da shi kai kuma ya cikar da kwakwalwarka kace baka yarda da shi ba ka rusa ka da manzon Allah dole ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi to daga nan sai umarninsa duk abin da ya umarni kuma dole ka kwatanta umarninsa tunda Allah ya ce wa ma atakum rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha inna Allaha shadidul iqab abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba dole ku bi umarninsa sannan da ya hane ku kuma dole ka hannu shine wa ma nahakum anhu fantahu sannan ba za ka bautawa Allah ba sai da hanyar da manzon Allah ya zo da ita shi yasa Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera waɗannan ababe guda hudu sune imani da manzon Allah da zaran an samu cikas a ɗaya daga ciki mutum ya rushe imaninsa da manzon Allah ga shi imani da manzon Allah ba da'awar baka bace ba waɗannan ababe guda hudu sai sun tabbata kafin ka zama lalle ka imani da manzon Allah kuma shine mafi girman haƙƙi da manzon Allah ke da shi a kanka sannan wajibi ne kai imani yana daga cikin um, haƙƙin manzo Allah akan ka wajibi ne ka yadda cewa shari'a ta cikakkiya ce ba ta buƙatar ƙarashin mai ƙarashi ba wani wanda zai ƙarasa manzo Allah bar duniya ba sai da aka cika abin da aka rika yi a lokacin rayuwarsa kafin ya bar duniya shine addini duk abin da ba a fara shi ba sai da ya bar duniya ba zai taba zama addini ba dai idan ka zai zama addini kuma annabi bai yi shi ba a rayuwarsa daga baya waɗansu suka kirkiro su kuma ya zama addini to kana nufin manzan Allah bai karasa suka shari'arsa ba sai da waɗansu suka zo suka karasa masa bayan ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan tun a hajin bankwana da manzan Allah yi yana filin arfa wannan aya ta sauka kafin ma ya koma madina bayan saukar wannan aya ba wani sabon halal ko sabon haram da ya sauka bayan saukar wannan aya ba wani sabon umarni da ya ƙara zuwa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza ayar da ta zo ta ƙarshe da ita aka kulle saukar da alkur'ani ita ta jaddada abin da dama ya riga ya wuce ne ba sabo ta kawo ba shi da tunatar da mutane a kida da ranar tashin kiyama ku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ita ce karshen abin da sauka a cikin alkur'ani bayan ta kuma ko harafi ɗaya bai kara sauka ba har annabi ya bar duniya to kaga idan ka ɗauka ga wani abu annabi bai yi shi ba amma kuma daidai da abin abinda kake nufi ga wani daidai annabi ya manta lokacin da yake isarwa jama'a bai isar da shi ba har sai kai daga baya ka gano ko wani ya gano maka kuma ka yadda da shi wato haƙƙi ne na manzan Allah a kanmu mu yadda cewa shari'a sa cikakkiya ce kuma an dare kafin ya bar duniya da haka babu wani abu da za a kawo daga baya wanda bai yi shi ba kuma ya zama shari'a ta. kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi cikar bayan Allah mafi fallar bayan Allah ubangiji ta'ala ya keɓance shi da keɓaɓɓen al'amuran da annabawa babu shi tarayya da shi ba ya keɓance shi shine annabin ƙarshen zamani ya keɓance shi shi ya turo zuwa ga duniya gaba ɗaya su ko duk ba turo su zuwa ga duniya gaba ɗaya ya keɓance sa a lokacinsa shi kaɗai ne annabi wani bai yi tarayya da shi ba amma annabi Musa gashi annabi amma ɗan uwansa ma Haruna kuma annabi ne kuma da a zamani ɗaya a gari ɗaya sannan kuma annabi Ibrahim gashi annabi kuma a daidai wannan lokacin annabi Lutu yana nan da rai shi ma annabi ne wannan na wani garin wancan na wani garin amma manzon Allah shi kadai ne manzo a zamanin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan dai da cikin khasa'is din sa ke bantattun al'amura na shi Allah madaukakin sarki ya ba shi littafin da ya sha bamban da sauran littafan da suka wuce a baya duk littattafan da suka wuce a baya littattafai ne na shiriya amma ba su kunshi gagar koyo ba wato ba su kunshi mu'ujiza ba ba miracle a cikinsu. su qur'ani ne kadai ke da miracle amma a taura da linjila ba su da miracle kawai dai shiriya ce umarni da hani inna anzalna taura ta fi hudan wa nur haka wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur akwai haske a cikinsu akwai shiriya to amma alkur'ani bayan shi kansa sunansa haske ba wai a cikinsa akwai haske ba dan a cikin atara ce fiha hudan wa nur a cikinta akwai haske da shirya shi qur'ani gaba ɗaya shine haske fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna ku yi imani da Allah da manzansa ku yi imani da hasken da muka saukar يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangiji ko mun saukar muku da haske mabayyani shi qur'ani gaba ɗaya shine haske. at-taura da injila ba su ne mu'jizar annabawan da suka zo da shi ba at-taura littafi ne na shirya na annabi Musa amma mu'jizar sa sanda ya jefar da sanda ta zama macijiya fa alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya bidha'u lin nazirin annabi isa littafin sa na shari'a shine linjila amma mu'jizar sa shine ibra'ul akmah wal abras wa ihya'il mauta bi idnillah wa imba'un nas bima ya'kulun wa ma yaddakhiruna fi buyutihim wannan ita ce mu'jizar sa rayar da matacce da izinin ubangiji warkar da makaho da izinin ubangiji ka zo majalisinsa ya baka labarin mai kaci kafin ka zo a gida ko mai rage a sito ɗinka duk wannan mu'jiza ce kaga mu'jiza daban littafin daban amma alqur'ani shine littafin kuma shine mu'jizar mu'jizar ba wani abu bane wajen alkur'ani ne shi qur'anin kansa mu'jiza ne sannan kuma littafi na na shirya shi ya kunshi shikashikan imani shi ya kunshi sallah ya kunshi zakka ya kunshi azumi ya kunshi aikin haji duk ayoyinsa sun nuna haka shi ya kunshi kasuwanci ya kunshi leburanci karkashin kamfanoni masu zaman kansu ko karkashin mutum daya duk alkur'ani ya kunshi wannan shi ya kunshi aure shi ya kunshi saki shi ya kunshi zaman makwabtaka duk ayoyi sun ce haka shika-shikan imani ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين kaga shiga cikin imani kenan inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi نزل على رسوله والكتاب الذي wa من wa ومن wa بالله وملائكته وكتبه akhir. واليوم الآخر فقد ضل shi ya شيخ sallah da dukkan abin da ke cikinta sallar zaman lafiya sallar ana cikin tsoro duk ƙur'ani ya kunsa sallar ana zaman lafiya ga lokacinta kuma ga wajibi na tsara lokacin ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin hanyar tsoro a sallar tsoro wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakuzu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا هو آية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقنا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم سوى ذا أبا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله kuma shi ya kunshi azumi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kuma shi ya kunshi aikin hajji da umara wa timmul hajj wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al hadi hatta sa'i inna safa wal umrata bi sha'irillah hatta tawafi thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil bayt al atiq da hukuncin aikin hajjin walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin shi ya kunshi aure fankihu ma babu lakum wannan in kai zaka yi auren in kuma an zo wajen ka kai ne zaka yi zaka aurar wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim shi ya kunshi kasuwanci wa halallahu al-bai'a wa harrama riba إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا fil ardi muhtaqu min fadlillah shi ya kunshi kuma saki idan ana cikin aure saki ya zo at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan shi ya kunshi idda wadda aka sake ta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru littafin shirya gaba daya shi ya kunshi jihadi dan kare mutuncin al'umma dan kar mutane su zama kaskantattu udhina lil ladina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin shi ya kunshi hatta laiburanci da dako inna khayra amin nan hadda dako da laiburanci karkashin kamfani ko mutum ɗaya, duk ya shiga ciki da yawa mutum aiki a gonarsa duk ya shiga ciki haddako ya shiga ciki duk wani abin da zaka yi na yarjejeniya kai da wane kan awannin da zaka yi masa biya ka duk ya shiga ciki to kuma qur'ani shi ya zama shine miracle din manzon Allah shine babbar mu'jiza ta manzon Allah duk abin da ba alqur'ani ba mu'jiza ce amma alqur'ani ya fi shi zama babbar mu'jiza da haka aka cewa mutane su kawo irin su suka kasa falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin aka balance mutane da aljanu gaba daya kulli ni tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'an la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kace da mutane da aljanu inda za su yi taron dangi su kawo wani abu yana alqur'ani ba za su iya kawo ba ko da sashi zai taimakawa sashi ko da su taimakawa juna suka kasa qur'ani gaba daya su tun ko adadin da aka saukar a wannan lokaci sannan aka ce to in sun kasa kawo shi duka su kawo sura goma A ya kulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat suka kasa kawo sura goma aka sassauta kalubalen filin dagar ya dawo sura ɗaya kawai ake nufi ku kawo sura ɗaya am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu suka kasa kawowa Tun ana zaman makka a daidai lokacin da laraba Makka suke da bukatar su kura manzan Allah inda suna da abin da za su kure shi da shi amma suka kasa kawowa sai dai kawai ana babu launa sha'u da kunna misal haza in haza illa asaitul al'awwali. inda mun ga dama ma iya kawowa yo ku ga daman mana wa ana ku ganta suka kasa kawowa to da haka mu'jizar alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza cikin mu'jizozin maza Allah don wannan abin da ke nuna babban matsayin maza Allah wai duk me nake so in ce a nan gudan abin da duk nake so in ce yanzu muna cikin watan rabiul awwal a garuruka da dama daga cikin garurukan musulmi ana bukukuwa na zagayowar ranar haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗansu manyan ƙasashe na larabawa waɗansu ma gwamnati take shiga ta tsara bikin da yadda za a yi shi to menene alaƙar shi wannan da imani da manzan Allah duk yawancin dogon magana saboda wanda zai ji magana ta a karan fari mu dauka bai taɓa sanin waye Ja'far Mahmud Adam ba bai kuma taɓa sanin alaƙar Ja'far ba ko mafuskantarsa ta addini bai san ajin da zai ɗora shi ba cikin ajujuwan musulman Najeriya karan farko a tambayi ja'afar mai hukuncin Maulidi in ja'afar ya ce Maulidi ba daidai ba ne ba zai ce ja'afar baya san annabi amma bayan ya ji wannan dogon bayanin wannan bayanin zai fito daga bakin wanda baya san annabi wannan bayanin rabin sa ma zai fito daga bakin wanda yake adawa da annabi ko wanda baya son annabi ba su yiwu ba to shi wannan biki da ake na maulidi kamata ya a tattauna shi ne a ilmance ba tare da hayaniya ba amma mutane sukan ɗauki wa kansu ra'ayin rikau akan wani ra'ayi da suke ganin shi suke so a madadin su tattauna a nutsi ya bayan Allah mu bi igiyar tarihi dole dai idan ga wata ibada an fara yin ta to dole wani ya riga ka fara yanzu da mun basar sallah yaushe aka fara sallah wanda suka goyi bayan maulidi tun a karni na shi da ko na wani abu makamancin haka sun yi da cewa bid'a ne amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau daidai su su yi sun ta bid'a ce amma abin da suke cewa bid'a ce mai kyau to kuma kaga wannan sai mu koma wata kotun ta daban tunda kun yadda bid'a ce haka muke bukata to sai mu koma wata kotun ta daban mu ji a bid'a akwai mai kyau ko babu mai kyau sai manzo Allah ce kullu bid'atin to kuma ya za a samu mai kyau ta shiga ciki ba za mai kyau ba kaga abubuwa ne masu sauki inda al'ummar musulmi za su hutar da kansu inda malamai za su hutar da kansu su je su karkaɗe wa littattafan na tarihi kura su tuntube su yaushe aka fara maulidi a lokacin annabi za su samu ba a lokacinsa ba to annabi ya shekaru ashirin da uku na wahayi maulidi bai zo ba to a lokacin khulafa'ur rashidun shekaru talatin aka yi tsakanin abubakar da umar da ali suna mulki shekaru talatin ko ba a lokacin su aka yi maulidi ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman da ali duk bayan ya a zamanin su ba kaga ga shekaru ashirin da uku na wahayi ga shekaru talatin na khilafa wanda ake kira khilafatul nubuwa halifanci irin na annabta salon gudanar da mulki makamancin na annabi haka fa ake ce masa khilafatul nubuwa shi yasa annabi ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajiz Wa وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة idan aka yi wannan kaga shi kenan sai a daina rigima kaga a lokacin nan duk wani wanda bai karatu ba shi an hutar da shi ya koma gefe ya dan kallo wanda ya karatu sai ya zo tattauna mai ya karanta ya faɗa ji shi kenan kaga an huta ba ba wata rigima amma menene da zamu ta rigima akan abin da ba bukatar rigima shi ilimi ba a cewa su wani sun fi yawa su wani sun fi shekaru a'a yadda ilimi ke su wani sun fi hujja su wani sun fi dalili to wannan haka ilimi yake sannan in za mu yi wa kanmu adalci in muka ɗauki littattafan da muke koyon ilimin addini da su a gida a matakin ilimi na farko ahalari ismawi sai iziya sai risala sai askari sai muktafa to mu buɗe wannan littattafan wanda ba abin da suka bari na koyar da abin da ake kira fiqhul ibadat wal mu'amalat fakin sun ambace shi duk abin da yake ibada sunan shi to sun ambace shi sun masa babi to sai mu ɗauka mu bi babukan su da fasali fasalin da ke cikin su ɗaya bayan ɗaya magani shin akwai fasali da yake magana akan maulidi wallahi tallahi babu wallahi babu to wannan tun da waɗannan littattafai su ake su suke koyar da ibada in muka ce ibada ne ba su kawo ba to me yasa ba su kawo ba ilimin su bai kai ba su gano ibada ne sun boye ilimi ne ko ko mantawa suka yi mantawa suka yi su duka duk suka manta ba su kawo ba ko kuma abin ba ibada bane su a fahimta su shi yasa ba su kawo ba dole mu dauki ɗaya cikin wannan ko dai mu ba su uzuri mu ce ayya maulidi ibada ne amma manta su kai ko mu ba su uzuri mu ce a'a wato karatun su ne bai kai ba dan haka ba su kawo ba ko ko mu ce ɓoye ilimi suke da gangan su kai ko ko mu ce abin ba ibada bane ba ta ga abin da mai sauki shi ma wannan to amma mutane ba sa son abu hanyoyi irin waɗannan wanda za a ware abubuwa a hankali a nafi sun fi son hanyoyi na hargowa da yi da hankali wanda wannan ba zai ba al'ummar musulmi a nan ba sannan idan muka koma ta tarihi mun tashi mun ji iyaye da kakannin mu suna faɗa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan rabiul awwal sha biyu ga wata to ita wannan maganar a tarihi din ita kadai ce ko a dan sama ganganan banda ita sannan ita din an bi hanyar sahihanci ta inganta ko tana buƙatar bincike in ka bi tarihi sai ka samu cewa maganganu aka wajen guda hudu zuwa biyar akan yaushe aka haifa wanda suka ce cikin watan rabiul awwal su suka fi yawa amma ko ba su haɗu ba bakin su bai haɗu ba akan cewa ranar sha biyu ga wata ne waɗansu sun ce ranar takwas ga wata ne waɗansu sun ce sha biyu ga wata ne waɗansu sun ce ashirin da wani abu ga wata to ya zama mutum tante waɗanda suka zama suka rushe suka ce gaba ɗaya ba a cikin rabiul awwal aka haifa annabi ba cikin watan rajab ne menene wannan ke nunawa idan ranar haihuwar tana da alaƙa da wata muhimmiyar ibada da an yi ijma'i akan ta yadda aka yi ijma'i akan daren da aka shar'anta sallah da wani wanda yake da wani sabon ra'ayi na cewa ba a daren Isra'i aka shar'anta sallah ba duk cikin malaman addinin musulunci da wanda yake da wani ra'ayi na daban cewa ba a shekara ta biyu bayan hijira aka shar'anta azumi ba duk cikin malaman musulunci amma masana tarihi suka sha bamban dangane da rana da watan da aka haifi manzon Allah saboda mai saboda babu wata ibada da ubangiji ya shar'anta wa mutane su yi a wannan ranar cewa su yi kaza ko su bar kaza ina fata fahimta dan inda akwai wata ibada sananniya to za a yi ijma'i kan ranar to amma sai aka sha babba kaga dukkan waɗannan 'ya'yan uwa ababai ne na kallo sannan wani abu da mutane suke cewa abin da yake sa ake maulidi shine son annabi wannan abu ne wajibi mutum ya so annabi hasali babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake son manzon Allah duk makiyin manzon Allah babu shi ba aljanna to amma babu alaka da juna tsakanin son annabi da yin maulidi kwata-kwata babu alaka da juna domin idan ka ce babbar alamar san annabi shine yin maulidi wato kenan wanda bai maulidi ba baya san annabi a nan kana so ka ce da abubakar da umar da usman da ali duk ba sa san annabi sahabbai gaba ɗaya ba sa san annabi da imamu malik da imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal duk ba sa san annabi domin a tarihi bai taɓa maulidi ba a shekinan babu alaka tsakanin san annabi da me da maulidi abin da yake da alaka tsakanin san annabi da shi shine bin dokokin da annabin ya zo da shi wannan kan yana da alaka da san annabi yin sallah a kan kari yin azumi yin aikin haji ga mai iko sadar da zumunci ga mai iko kare haƙƙin mahaifa kare haƙƙin matarka da 'ya'yanka tausayin bayan Allah girmama na sama jin tausayin na ƙasa da kai wannan shi ne ke da alaƙa da san annabi duk mai son annabi zai kiyaye waɗannan wanda baya son annabi kuma za a ga yake kiyaye waɗannan fitar da zakar dukiya duk mai son annabi za a ga yana yi wanda ba son annabi za a ga yake fitarwa jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa duk mai son annabi zai yi wanda ba son annabi ko baya yi amma san annabi baya da alaka da maulidi ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa domin in har mutum ya ce wannan na da alaka da shi to zai samu matsala da dama zai ga manyan bayan Allah da suka wuce baya a tarihi wato ba su yi wannan ba sannan san annabi baya da alaka da maza ba. kar ka taba da cewa kamar a maliki yanzu an yarda a yi maulidi kamar da waɗansu na malami wani malami yana kautar da alamun sai ce ai duk waɗanda suke takar a yi maulidin nan za a ga irin waɗanda suka je suka yi karatu ne a saudiya sun je sun jiyo fatawoyi na mazhabin Imam Ahmad dan hambali, mu kuma nan gurin mazhabin Imam Malik ne kaga wannan ba wani sabon jahilci ne fil domin cikin wanda suka fi kowa faɗa da maulidi su ne 'yan malikiya idan ka ɗauki littafin abu ishaq ash-shatibi littafin al-itisam ya yi kata kata da masu yin maulidi kuma ɗan malikiya ne al-imam fakihani waye bai san shi ba a malikiya yayi kata kata da madadi kuma dan malikiya to kaga anan gurin ba alaka tsakanin san annabi da maulidi da mazhaba ita maulidi wata bid'a ce ba mazhaba ba ba a iya eh, dan malikiya yi da dan shafi'iyya yi da dan dan wani wuri yi tunda bid'a ce saboda haka dai waɗannan al'amura ya yan uwa kasancewar muna cikin watan su na ga cewa ya kamata Allah kalli in ba mu haske a kansu mu tattauna su a natsi ba tare da tayar da kura ba don Allah kalli mu gane bakin zaren inda al'amura suke nufa waɗansu kuma kawai idan sun ga a wata ƙasa sai su ita ce hujja dan an yi abu a makka ko a madina ko a morocco ko a egypt baya abin baya zama addini sai in ya tabbata cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka mutane na sa iya yin kuskure ko su daidai mutanen madina mutane na sa iya yin daidai ko su kuskure hujja ne abinda Allah ce abinda maza Allah ce ba abinda mutanen makka ko mutanen madina suka yi ba ba abinda mutanen Morocco ko mutanen Libya ko mutanen kasar Masar ko kasar Iraki suka yi ba wannan duwaye a addini ya san haka ya san Allah bai mayar da makomar mu ta zanto wani gari ba ya mayar da makomar mu cikin littafinsa ya mayar da makoman mu wajen bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam. to idan mun fahimci wannan sai mu huta huta mai yawan gaske kuma duk wanda yake son ya zanto cewa sai ya tuna da annabi wannan kam wajibi ne tunawa da annabi amma tunawa da annabi ba ta takaituwa da rana guda ɗaya a shekara sai da in ranar ta wuce kuma ka manta da annabi gaba ɗaya awa ashirin da hudu ɗinka kana tuna da annabi za a yi kiran sallah guda biyar aini cikin kowane kiran sallah in kana bin hadisin manzo Allah abu guda biyar ake neman ka da yi abu na farko maimaita kalmomin da mai kiran sallah ke maimaitawa tunda manzo Allah ce za idza sami'tumul mu'adhdhin fa qulu misla ma yaqul illa fi qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala falah dan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya 'ala salah da hayya 'ala falah za ku ce la hawla wala quwwata illa billah abu na biyu ana gama kiran sallah manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra sai ku mun salati duk wanda ya mun salati da Allah zai masa goma shine ana gama kiran sallah bayan ka mai ta abinda mai kiran sallah yake mai ta kun kare sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe daga nan sai ce sun masalullah haliyar wasila sai ka rokawa annabi wasila yace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne cikin aljanna an yi shi dan mutum daya ina fatan in zama ne shi inji annabi to shi da suka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan hadisi ya tike qarasan warzuquna tilawatahu innaka la takhlufu al-mi'ad wa rizquna ka shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad wannan da'ifi ne mutum zai ta takaita akan wa ba su ba'dhu maqama mahmudan allazi wa'atta babu uku kenan ba abu na hudu shine sai mutum ya rubutu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula kenan abu na hudu kenan abu na biyar a lokacin sai ka ɗaga hannu ka roki Allah wata bukatar ka dan annabi ya ce duk addu'ar da mutum ya tsakanin kiran sallah zuwa ikama wannan ratar lokacin ba a mayar da ita karbabbiyar addu'a ce yana ibn al-qayyim a cikin al-wabil sayyid ibn al-kalim at-tayyib yace duk tataccen ahlus sunna zai lazunci wannan to kaga suna da annabi hasu ne yanzu a lokacin kiran sallah kawai to biyar zaka yi waɗannan ababai guda biyar kuma ga su lokacin daban-daban lokaci da suna ga zikirin safe ga zikirin yamma ga zikirin kwanciyar barci ga zikirin tashi daga barci ga zikirin shiga gida ga na fita daga gida ga na shiga masallaci ga na fita ga na shiga ban ɗaki ga na fita dukkan sanar da annabi ai zai zama abin kunya ka ɗauka cewa wai sai a shekara ka sana shi so ɗaya shine ranar molin magana ta ƙarshe wadda akan ta zan tsaya tun lokaci yayi dan mutum ya ce da kai shi duk da haka maulidin nan shari'a ne sai ka tambaye shi to da Allah me zan yi dan maulidina ya zama sahihi ai a sallah dai an san me ake a tsaye za ka karanta qur'ani fatiha da sura a ruku'i za ka yi tasbihi ka dago daga ruku'i ko abin da za ka yi ka tafi sujuda ko abin da za ka yi har ka gama to shi maulidin me zan yi yaya zan yi a wani lokaci zan yi a wani wuri zan yi me zan yi a maulidi karatun qur'ani zan yi ko da la'ilu ko Isiriniya ko wata waka zan tsara yanzu ina karanta lasu ka mutane suna ji suna kuka ko tarihin annabi zan karanta a wajen ko kuma in yi abin da daga dama <laughs> in ibada ce in ibada ce yan sallah a ce ka karanta abin da ga dama a sallah sai an tantance maka to me yasa maulidi ba a tantance ba saboda haka yazo ba daga Allah ko manzon sa ba shi yasa idan gardawa za su yi maulidi sai su kwana suna tukuri su karatun Qur'ani idan waɗanda suke ba su iya karatun Qur'ani bane sai su nemi la'ilu idan waɗanda ba su iya dalailu bane sai su dauko injiniya خليلي يؤجى بالمحصب وانزلا ولا تبقيا عن هيئه متعب shi ke nan su karanta wannan iyayensu to kaga babu yanda za a yi ha kawai a kyale ka ibada ka yi abin da ka dama sai an tantance me za ka yi sannan yaya zan yi maulidi a cikin jam'i ko ni kadai sallah da yalla ce mu a cikin jam'i in mun rasa mu mu kadai azumi ko na dalili ka ne ba da za a yi maka ya azumi kai kadai sai fa in ka sha saboda wani uzuri to sai karama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun iya min zukar wannan ka sha kenan saboda wani dalili in ba haka ba azumi ibada ce ta gari duka aikin na jama'a baka iya kai kadai sai da jama'a to shi maulidi yaya ka yi ya halatta kai kai kadai ko sai da jama'a wanne ya fulada sallah da yan an yi zabi ta fulada to maulidi bai in kai kai kadai ya fulada ko kuma sai kai da jama'a kuma jama'ar daga nawa za su fara adadin numbers na mutane kaga da ababai ne ba su sauki sannan a ina zan yi mafi ladan sallah ta farilla ita ce wadda aka yi a masallaci mafi ladan sallan nafila ita ce wadda aka yi a gida shi ko maulidi fa mu je mu yi ta a masallaci ko mu yi kofar gida ko a wani ɗakin taro ko duk inda aka yi ya halatta kara zube kaga duk waɗannan ababen sannan wanne ne lokaci mafi falala na mai bikin maulidi yayi da dare ko ya da rana yayi da hanti ko ya da tsakiyar rana ko ya da azahar ko ya da la'asar likis ko bayan magariba ko kuma kawai ta ci barkatai wancan yayi da safe wancan yayi da rana wancan yayi lahadi wancan yayi asabar wancan yayi da hanti ibada haka take ta ci barkatai zai yi sai uzuri ya kama da watan yazo ban yi ba zan yi kaza'i ko kuwa kaga duk a ibada akwai waɗannan ababen dan Allah akwai su ko babu kaga ababai ne a natse in yan uwanmu za su yadda mu tattauna da su a hankali sai mu gano bakin zara amma waɗansu su ce tun da su sun girma ku yara kar ku yi magana sai dai kawai in manya sun yi magana to kar a musu musu tun da manya ne su ba a yin addini haka musulunci ake ba wani addini na kiristanci ba da wani kawai zai tsaki kaɗai ce duk kusa zai ilo sai lokacin da ya ga dama ya ce ku buɗe wanda Allah bai taɓa cewa mutane haka ba musulunci suke yi babu ra'ayi a ciki da haka ya uwa wannan shine abin da tun da dai kuka kyale na kuka ce in faɗa abin da na shiryo to da na ya na ga cewa cikin watan na awwal muke yanzu ana nan ana ta bukukuwan maulidi a ko ina sai na ga cewa ya kamata mu ɗauke shi mu tattauna a kansa a tarihanci a ilmanci. tarihi ya nuna mana yaushe aka fara kun ji lokacin da aka fara duk wani mutumin da ya fi kowa falala da kirki a duniya sai da ya wuce kafin a fara maulidi dan karni mafi da karni shine guda uku manzo Allah sai khairun nasu karni sun mallazina yadunahum sun mallazina yadunahum ajin sahabbai da tabi'ai da ta tabi'u shi shine mafi tsadar mutane to ba fara yin maulidi ba a zamanin su ba su yi maulidi ba in ka ce ba a san annabi ga wanda bai bata wannan kana nufin ba sa san annabi kaga lokacin da aka fara wanda suka fara yan bid'a ne su ne daula ta fatimiyun ko wani jahilin sarki al-malikul muzaffir abu sa'id kaukabari to kaga abin da yake ga inda ya faro asali yanzu wanda yake son ya more zai iya cewa a'a wannan abin da Ja'far ya faɗa ba haka bane ga yadda abin yake a ilimi annabi ne ya fara yi ga rana ga adadin mutanen da ya da su to amma ba za su iya wannan ba ni na tabbatar ba wanda zai iya wannan a ilimin yayan uwa na tsawaita muku sai ku yi hakuri abinda na faɗa zama daidai Allah sa mu tare a cikin lada wannan ne kuskure kuma Allah ya yafe mun kuskure na Allah kuma ya ganar da mu kurakuran mu ya ba mu ikon gyarawa wassalamu wa rahmatullahi wa